Մոսկվայում տեղի ունեցել Արցախյան համույթների մասնակցությամբ տոնական համերգ։ Արցախի արտգործնախարարը հանդես է եկել կլոր սեղանի բացմանը։ Երեք երեկոյան Փարիզում տեղի ունեցել մի քանի ահաբեկչություններ։ Մեծ բարերարը մեծ գումար է նվիրաբերել առաջկա հերոստամարաթոնին։ Անգեոգրաֆիկ կենտրոնը 1 տարեկան է։ Շախմատի Հայաստանի հավաքականները հաղթանակով են սկսել Եվրոպայի առաջնությունը վոլեյբոլիստերի ընկերական հանդիպումներն ավանդական են դարձել։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն նոյեմբերի 8-ից 14-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակարակորտի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 500 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետներից ու նռնականետներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 8000 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը վստահորեն դիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը եւ պատժիչ գործողություններով ճնշում հակարակորթի նախահարցակ գործողությունները։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 13-ին Արցախյան օրերը Մոսկվայում ծրագրի շրջանակներում ներկայ է գտնվել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության տարբեր համույթների մասնակցությամբ կազմակերպված տոնական համերգին, որը տեղի է ունեցել ԶԻԼ մշակութային կենտրոնում։ Նախագահ Սահակյանը նշել է, որ նման միջոցառումները եւ կարեւոր են եւ հաճելի ու հանդիսանում են մեր երկու ժողովուրդների ու պետությունների միջև կապերի հետագա ընդլայնման ու խորացման յուրօրինակ կամուրջ։ Միջոցառմանը մասնակցում էին Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Օլեգ Եսայանը, հայ առաքելական եկեղեցու նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի հայոց թեմի առաջնորդ Ռուսաստանում հայրապետական պատվիրակ Եզրաս arczepiskopos Ներսիսյանը, Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը, փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը, Արցախի բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաններ, Ռուսաստանի հասարակական գիտակրթական և մշակութային շրջանակի ներկայացիչներ, հայկական համայնքի անդամներ։ Նոյեմբերի 13-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը զեկույցով հանդես է եկել Լեռնային Ղարաբաղ նոր մարտահրավերներ եւ նոր հնարավորություններ թեմայով կլոր սեղանի բացմանը կազմակերպված Արցախի օրեր Մոսկվայում միջոցառումների շրջանակում։ Միրզոյանը ներկայացրել է Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի ներկա փուլը եւ Լեռնային Ղարաբաղի ու Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում ստեղծված իրավիճակը։ Նա նշել է, որ պաշտոնական Բաքուն հետևողականորեն ցուցադրում է հակամարտության խաղաղ ու վերջնական կարգավորմանը հասնելու համար անհրաժեշտ ցանկության եւ քաղաքական կամքի բացակայություն եւ ձեռնարկում քայլեր ուղղված իրավիճակի հետագա սրմանը։ Այդ մասին վկայում է մասնավորապես այն, որ Բաքուն շարունակաբար մերժում է, ինչպես շփման գծում իրավիճակի կայունացման ուղղված հայկական կողմերի նախաձեռնությունները, այնպես էլ միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների պայմանների իրականացման ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին առաջարկները։ Արցախի արտգործնախարարը ներկայացրել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում պետականաշինության գործընթացը, նշելով, որ Արցախի ժողովրդի իշխանությունները միասնական են իրենց վճռականության մեջ, շարունակելու 1991-ի անկախության հանրակրվեին ընտրված եւ 2006-ի համանդրական հանրակրվեին հաստատված ուղին։ Այս համատեքստում նա ընդգծել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը հուսալի, կանխատեսելի եւ պատասխանատու գործընկեր է եւ կարեւոր աշխարհակական գործոն, որը կայունություն եւ խաղաղություն է ապահովում տարածաշրջանում։ Կարեն Միրզոյանը հիշեցրել է, որ ահաբեկչության խնդրին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը բախվել է դեռևս 1991-94 թվականներին, երբ Ադրբեջանը խախտելով միջազգային իրավունքի նորմերը Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ռազմական գործողություններին է ներգրավել հազարավոր օտարերկրավարձկաների, այդ թվում տարբեր ահաբեկչական խմբավորումներից։ Նա նշել է, որ միջազգային ահաբեկչությունը գլոբալ մարտահրավեր է, որի հաղթահարման համար անհրաժեշտ է միջազգային հանրության համախմբված մոտեցում։ Ադրբեջանն իր սադրիչ գործողություններով կրկին ապացուցում է, որ ԼՂՀ-ն միջազգային ճանաչումը այլընտրանք չունի։ Այս մասին ասել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Նա այդպես է արձագանքել ադրբեջանական զինուժի կողմից երկու հայ զինծառայողի սպանությանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդը Չեղիալ է հայտարարել մեծ 20-ի գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով նախատեսվող այցը Թուրքիայի Անտալիա քաղաք։ Գագաթնաժողովին Ֆրանսիան կներկայացնեն արտաքին գործերի նախարար Լորան Ֆաբիուսը եւ ֆինանսների նախարար Միշել Սապենը։ Մեծ 20 երկրների գագաթնաժողովը կկայանա նոյեմբերի 15-ից 16-ը։ Նոյեմբերի 13-ի երեկոյան Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում միաժամանակ ահաբեկչություններ են տեղի ունեցել քաղաքի 6 տարբեր վայրերում։ Ահաբեկչության հետևանքով զոհերի թիվը ըստ տարբեր տվյալների հասել է 120-ից 153-ի տուժել է ավելի քան 200 մարդ, նրանցից 80-ի վիճակը ծանր է։ Երկրում հաստատվել է արտակարգ դրություն, հայտարարվել խիստ վերահսկողություն պետական սահմանների նկատմամբ։ Ահաբեկչությունից ժամեր անց նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդը հրավիրել է արտակարգ խորհրդակցություն։ Նա ահաբեկչության ծավալները աննախադեպ է անվանել։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական հերագիր է հղել Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Ֆրանսուয়া Օլանդին այս գիշեր Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչությունների կապակցությամբ։ Հերագրում ասված է. «Մեծարգո պարոն նախագահ, խորապես ցնցված եմ այս գիշեր Փարիզում տեղի ունեցած իր մասշտաբներով աննախադեպ ահաբեկչությունների լուրից։ Խստագույնս դատապարտում եմ այդ զարհուրելի գործողությունները, որոնք բազմաթիվ անմեղ կյանքեր խլեցին»։ Վերջին տարիներին աշխարհի տարբեր երկրներում այսօրինակ անմարդկային բնույթի բռնությունների աճը լուրջ մտահոգության տեղիք է տալիս։ Վստահ եմ, որ քաղաքագիրտ հանրության յուրաքանչյուր անդամ կմիանա բոլորիս պատահասած այս ճարիքի դեմ պայքարին։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ բռնությունը, ծայրահեղականությունը եւ անհանդուր ժողականությունը գերիշխեն։ Մենք պարտավոր ենք համատեղ ջանքերով բացահայտել եւ անմտախիլանել այն բոլոր գործոնները, որոնք ծայրահեղականության նման սարսափազդու դրսևորումների պատճառ են դառնում։ Այս դժվարին պահին Հայաստանը եղբայր Ֆրանսիայի կողքին է եւ պատրաստ է ամենայն աջակցություն ցուցաբերել։ Խորին ցավակցություն եմ հայտնում ձեզ մեծարգո պարոն նախագահ Ֆրանսիայի բարեկամ ժողովրդին եւ զոհվածների հարազատներին մաղթելով համբերություն, ուժ եւ կորով, իսկ վիրավորներին շուտապույտ ապակինում։ Ֆրանսիայի ժողովրդի հետ են մեր աղոթքները, սրտերն ու հոգիները։ Ֆրանսիան վերապրեց այն, ինչ Սիրիայում արդեն 5 տարի է տեղի ունենում։ Այս մասին հայտարարել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը Սիրիայի հարցով հանդիպան ժամանակ ցավակցություն հայտնելով ֆրանսիացի падգամավորներին Փարիզի ահաբեկչության կապակցությամբ։ Ֆրանսիայում 3 տեղի ունեցավ այն, ինչ կատարվում է Սիրիայում արդեն 5 տարի, մեջբերում է Ասադի խոսքը Եվրոպա 1 ռադիոկայանը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը տեղեկացնում է, որ Ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանը նոյեմբերի 13-ին պատրաստակամություն է հայտնել 1 միլիոն ԱՄՆ դոլար նվիրաբերել հերոստամարաթոն 2015-ին, որի նպատակն է Արցախում 5 եւ ավելի երեխա ունեցող ընտանիքներին տներով ապահովելը։ Բարերարի Արատաձեր նվիրատվության շնորհիվ շուրջ 115 երեխա հնարավորություն կունենա ապրել բարեկեցիկ պայմաններում։ Երախտապարտ ենք մեր բարեկամ Սամվել Կարապետյանին, ով տարիներ շարունակ սատարում է հիմնադրամի նախաձեռնություններին։ Հուսով եմ, շատ հայորդիներ կհետևեն նրա օրինակին, նշել է հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը։ Հերոստամարաթոն 2015-ը կմեկնարկի նոյեմբերի 26-ին ժամը 22-ին։ Արդեն 1 տարի է Արցախի հանրապետական բժշկական կենտրոնում գործնեություն է ցավալել անգեոգրաֆիկ կենտրոնը մարդկանց նվիրելով առողջություն։ Այդ կապակցությամբ երեք այստեղ կազմակերպել է միջոցառում, որին ներկային Արցախի առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալ Զոյա Լազարյանը, կենտրոնի բժիշկներ, հյուրեր։ Մանրամասները Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժում։ 2014 թվականին Արցախի առողջապահության նախարար Հարություն Խուշկյանի նախաձեռնությամբ եւ անձ գործնական միջոցներով նորոգվել, կահավորվել եւ սարքավորվել է անգեոգրաֆիկ բաժամունքը։ Տեղադրվել է գերմանական Siemens ընկերության ժամանակակից անգեոգրաֆ սարք, որի տեխնիկական հնարավորությունները թույլ են տալիս բարձրորոշ տեսնել ցանկացած անոթ, կատարել նրանոթային միջամտություններ, անգեոգրաֆիա, ստենտավորում, ինչպես սրտի անոթների, այնպես էլ այլ օրգանների։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Կարեն Բազյանը շնորհավորել է կենտրոնի կոլեկտիվին մեկամյա գործունեության կապակցությամբ։ Ունենալ նման ծառայություն Արցախում մեր գերի երազանքն եւ ինչպես հայտնի է սիրտանոթային հիվանդություններ ամբողջ աշխարհում այդ թվում էլ Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում մահացության ցուցանիշով առաջին տեղում են այժմ սիրտանոթային խնդիրներ ունեցող հիվանդները հնարավորություն ունեն ժամանակին եւ տեղում օգտվելու բժշկական այն ծառայություններից որոնք հաջողությամբ կիրառվում են աշխարհի լավագույն կլինիկաներում ինչը տնտեսագիտական առումով հնարավոր դարձավ իրականացնել իրականացնելու պետական մեծ աջակցության շնորհիվ։ Լղա առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալ Զոյա Լազարյանն իր հերթին կարևորել է կենտրոնի դերը եւ փաստել, որ այժմ սրտանոթային լուրջ խնդիրներ ունեցող արցախցի հիվանդները բուժումը ստանում են անգիոգրաֆիկ կենտրոնում։ Շատ ուրախալի օրը այսօր, որովհետեւ այդպիսի մի աննախադեպ օրը հիշում մեկ տարի առաջ, որ երևի թե բոլորիս համար դա միայն երազանք է։ Այսօր այս կենտրոնի աստարանում խիստ կարևոր է դա ասեց և հանրապետական մշկական կենտրոնի գործադիր տնորենը և հայտնի է և այստեղ ներկաներին և բոլորին, որ իրոք սիրտանոթային համակարգի հիվանդությունները դրանք այն առաջնահերթ երեք հիվանդությունների շարքին են դասվում, որոնցից ցավոք սրտի բաղացության տոկոսը ամենաբարձր։ Այս ամենը չէր կայանա, ինչպես ասում են, եթե չլիներ դուն անձնակազմ աշխատող։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնի անգեոգրաֆիկ կենտրոնի ինվազիվ ծառայության ղեկավար բժիշկ Սրտաբան Կարեն Ալբերտյանի համոզմամբ բժշկական այս միջամտությունը հնարավորություն է ընձեռում մեծամասամբ կանխել սրտային հիվանդությունների հետևանքով առաջացող մահացություններն ու հաշմանդամությունը։ Առաջին հերթին կուզենայի շնորհակալություն հայտնել այն մարդուն, որ արդեն ունի այս հրաշալի որտեղ հարցին Մաքսիմ Շուշկյանի առողջապահության նախարարի վերնային հանրապետության հանրապետության որքանքերով այս բաժան կլացրել է սկսել աշխատանքը Վարսիկ Հարությունյան այսօր Խրամորցիները հավատում են, որ իրենց դպրոցի աշակերտների թիվը տարեց տարի կմեծանա, պատմում են Բելլա Լալայանը։ Ասկերանի շրջանի Խրամորթի դպրոցն այս տարի առաջին դասարան է ընդունել 10 սանիկ, իսկ դա կարևոր ցուցանիշ է գյուղի ապագայի համար, ասում է կրթօջախի տնօրեն Անուշ Գաբրիելյանը։ Այսինք առաջընթաց կա, աճի տենդենց եմ ես նկատում, ինչը լավ է իհարկե, եւ մեզ համար, եւ գյուղի համար, եւ ամբողջ մեր պետության Դպրոցի երկհարկանի ընդարձակ միջանցքներով ու դասասենյակներով շենքը շահագործման է հանձնվել 1990 թվականին։ Նոր շենքում գյուղի աշակերտները ընդամենը 2 ամիս են դասարել, որից հետո պատերազմը ստիպել է դադարեցնել դասերը։ 1992 թվականի հունվարին ճշնամին ցաներ հրետանով հարձակվեց գյուղի վրա։ Գրեթե անզեն խրամորցինները նահանջեցին նորից գրոհելու ու հայրենի գյուղը ազատագրելու համար, ինչն էլ հաջողությամբ իրականացվեց։ Միայն 1.5 տարի հետո 1900 1993-ի հուլիսին։ Իսկ մինչ այդ ճշնամին հաստրել էր ավերակների վերածել գյուղի տները մեծ վնաս հասցնելով նաև կրթօջախի նորակառույց շենքին դպրոց ավերակներից փրկել են 1996 թվականին, այսինքն վերակառուցվել է, բայց ոչ լրիվությամբ շենքը, ընդամենը մասնաշենքն է վերանորոգվել եւ այս պահին ունենք բավարար պայմաններ, չենք դժգոհում, լավ է դպրոցի վիճակը։ Դպրոցն ունի 12 դասարան, գործում են նաև նախադպրոցական խմբակ 20 սանիկներով առաջինից 12-րդ դասարաններում կան աշակերտներ, դպրոցը միջնակարգը, որտեղ բոլոր դասարաններում կան աշակերտներ։ Ունենք նախադպրոցական խումբ, այս պահին 20 երեխայի ընդգրկման։ Բելալալայան այսօր մարզասերների համար Շախմատի Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականի բոլոր անդամները հաղթանակով են ավարտել իրենց պարտիաները Եվրոպայի առաջնության մեկնարկային դուրում։ Հայաստանի հավաքականի առաջին մրցակիցը հյուրընկալող երկրի թիմն էր Իսլանդիան, եւ մեր ընդրանին հաղթեց 4-0 հաշվով։ Առաջինն իր պարտիան ավարտեց Լևոն Արոնյանը, այնուհետև հաղթանակ տոնեցին նաեւ Գաբրիել Սարգսյանը, Հրանտ Մելքումյանը եւ Սերգեյ Մոսիսյանը։ Շախմատի Հայաստանի կանանց հավաքականը Եվրոպայի առաջնության Անդրանիկ Տուրում հաղթեց Լատվիային 2.5-1.5 հաշվով։ Կանանց հավաքականի կազմում միակ հաղթանակը տոնեց Էլինա Դանիելյանը։ Իրենց պարտիաները ոչ ոքի ավարտեցին Լիլիթ Մկրտչյանը, Մարիա Կուրսովան եւ Սուսաննա Գաբոյանը։ Վոլեյբոլիստների ընկերական հանդիպումները նավանդական են դարձել, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Իվանյան գյուղի միջնակարգ դպրոցի վոլեյբոլի թիմն ու Արցախի ազատամարտիկների միության հայրենյաց պաշտպան երիտասարդական կազմակերպության վոլեյբոլի հավաքականն ընկերական հանդիպում ունեցան։ Այնտեղի ունեցավ Իվանյան գյուղի դպրոցի մարզադահլիճում։ Երկու թիմերն էլ ցույց տվեցին գեղեցիկ խաղ։ Համար մրցապայքարում հաղթանակ տարած հայրենյաց պաշտպանի վոլեյբոլի թիմի անդամ Մարիան Նազակարյանն ասում է, որ իրենց համար կարևորը ոչ թե հաղթանակն էր, այլ մասնակցությունն ու Իվանյան գյուղի իրենց ընկերների հետ ժամանակը հետաքրքիր անցկացնելը։ Այսօր մենք հայրենյաց պաշտպան գազམ་ակերպության վոլեյբոլի թիմը եկել ենք Իվանյան գյուղ միջնակարգ դպրոցի սաների հետ մրցում անցկացնելու համար։ Ճիշտ է, հաղթանակը մերն է, բայց իմ կարծիքով կարևոր այստեղ ոչ թե հաղթանակն է, այլ մասնակցությունը եւ ընկերական խաղը։ Իվանյանի դպրոցի սաները լավ պատրաստված էին, նրանք նույնպես ցույց էին տալիս հիանալի խաղ, սակայն այսօր հաղթանակը մեզ ժպտաց։ Առաջին խաղակեսում հաղթանակը Իվանյանի դպրոցի սաներինն էր, սակայն հաջորդող երկրորդ եւ երրորդ խաղակեսերում առավելություն ունեցան հայրենյաց պաշտպանի երիտասարդները։ Իվանյանի թիմի անդամները ապարգևատրվեցին հայրենյաց պաշտպանի պատվոգրերով եւ շնորհակալագրերով։ Աննա Ղուկասյան այսօր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 Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց